Ich bleib auf meinem Grind. Nein, ich habe nicht gesigned, nein. Stay high for life. Yeah. Nein, ihr habt nicht unseren Lifestyle. Yeah. Taşı yırta, kafeslere sığmam Zincirlere vursan ince gelir kıldan Koysalar da engel bozulsa da denge Geldim gördüm yendim hayatım boyunca Çalış didin uğraş yarış Bir yağar yağmur bir doğar güneş Yetiş kakış içinde bulun binlerce derde Savaştım bilmem nelerle Düşmanım düzinelerce Kazıdık tırnak ve pençe 7-24 ton migraine Sokağın asfaltı aynam Taşıyorum kendi bayrağım Nein, ich habe nicht gesagt, Stay high for life. Yeah. Nein, ihr habt nicht unseren Lifestyle. Alles gemacht, wie ich es wollte. Rolling loud, Digga, war ich dahinter, lass ich ne Wolke, ja. Stay high, ja, ich hab's geschafft, meine Family stolz. Ja, ich bin charged up, meine Energy voll, voll. Ja, ich bleib auf meinem Grind. Es das Schatten, spreng alle Kassen, ja. Vom No-Name bis zum CEO, ja, ich kämpfe und hasse CEO. Big Drip, AP, Skeleton, High Speed, wir sind die Schnelleren. Mein Trader, Eliante, sind Legends wie David Letterman. Ja, vom Studio gleich zum Festival. Sonny Boy sagt, ich hab keine Zeit, nein. Ja, wir ackern so wie Animals. Ja, ich bleib auf meinem